Sezona koja ima svoje posebne karakteristike, pa se želimo posjetiti kako bi u ovim danima što više hajra uradili i kako bi se svome gospodaru što bolje približili. Naime, u nedelju ako bude mijena kako je na kalendaru naznačeno, ulazimo u Dulhidje, ispraćamo Dulkade, a ovo su znači sveti mjeseci, ulazimo u Dulhidje, a treba da znamo kako je došlo u Rivajetu, da je prvi da, deset dana, to jest od prvog dhul hijđeta do Bajrama, najbolji dani u godini. To su najbolji dani u godini u kojima se sunce rađa. Pa imamo deset najboljih noći u godina, to su zadnji deset noći Ramazana i imamo deset najboljih dana u godini, a to su prvi dani ili prva trećina dhul hijđeta. A kako i ne? kada je u njima specijalni i poseban ibadet koji je Allahu subhanahu wa ta'ala drag, a to je hađ, peti islamski šart. Ibadet koji ima posebnu nagradu kod Allaha Đelešanuhu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, al hađu ešhurum ma'lumat, فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج Hadž je u određenim vremenima, pa ko se odredi, odluči, odnijeti da hadž obavi, fela rafefe, nema snošaja sa ženama, wala posuka niti griješenja, wala džidara fil hađ, i nema raspravljanja na hadžu. Biva ko hoće, kako je kazao Resul sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koji je kod Buharije, men hađe volem jerfut, volem jefsuk, ređa'a ke jeumin waladat hu ummu. Ko obavi hađ, a ne bude imao snošaj sa ženama, to je precizno oni dana kada obuče i hrame, tada nema približavanja ženama. Ko obavi hađ, a ne bude se u tim danima približavao ženama, volem jefsuk i ne bude griješio, mi znamo da je fosuk, grije prema Allahu džemlešanuhu, od duhana do ogovaranja i svega ostalog. Što nažalost često mnogi turisti koji se zovu turisti, a nisu hađije. Jer je hađija onaj što kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, ko obavi hađ, volem jerfut, volem jefsuk, nema sastaja sa ženama i nema griješenja, ređa ke jeumin voledetu ummuhu, rača se sa hađa bez jednog grijeha, kao od majke rođena. A mi vidimo mnoge turiste kad se vrate sa čabe, da su i tamo grijeha još pokupili. Ali mi se nadamo, imamo lijepo mišljenje i molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da svakom onome ko se uputio na put ove velike dužnosti i ovoga velikog hajra i ovoga velikog izazova da se upravo ovako vrati. Mi volimo da svi ljudi uđu u džennet i da niko ne ode u vatru jer vatru niko podnijeti ne može. Ovo su znači specijalni dani za one koji su na čabi najbolje da obave hađ. I nema vrednijeg ibadeta u ovim danima, to jeste kada nastupi idže od hađa. Čak je hađ u tim danima vredniji od džihada na Allahovom putu. Jer kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem da je hađ vredniji. Osim muđahid koji ode na Allahov put odnese i metak i život i ništa ne vrati. A i u džahilijetu, u paganskom dobu, mušnici su imali hađ i smatrali su da je vrhunac dobri dijela pojiti i dočekivati hađije i održavati mesečinu al-haram. Pa je Allah Đerlešanu skrenuo na muđahide pažnju. Pa i mi skrećemo na muđahide pažnju jer oni nisu sekundaran ibadet uzeli. Oni će i hađ obaviti kojim Allah otvori puteve, a džihad će voditi dok Allaha nesretnu. Pa Allah Đerlešanu kaže, اجعلتم سقايت الحاج وعمارت المسجد الحرامي كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستغون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين kaže uzmišeni, jeste li to vi pojenje hađija i održavanje mesidul harama pojedna, pojednačili, izjednačili sa onim koji vjeruju Allaha sudnji dan i boli se na Allahovom putu. La jeste una inda Allah. To nije na istoj razini. Wallahu la jehdil kom zalimin. Ko tako misli, on je sam zalim. On čini nasilje. Jer je muđahid poseban stepen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali s druge strane, u ovim danima koje već imao priliku i Allah ga pozvao da bude njegov gost, onda je to najvredniji ibadet. I pogledajte subhanallah, Allahove mud mudrosti, koga Allah pozove da mu gost bude dođe na hač. Neki su ljudi ove godine imali pare, imali i materijal, materijal, materijalnu i, i tjelesnu da odu. Međutim, nije im bilo propisano da odu. A neki ljudi su prošle godine, svi su radili na tome da ne odu. I do zadnjeg i momenta uzrujavali i zlostavljali, ali Allah je propisao da ti neki ljudi moraju tamo negde doći. Pa to je dokaz da kada bi se svi džini ljudi ujedinili, Kako kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme Gulamu ibn Abbasu, Ja Gulam, znaj dječače, Leu ić tema'atil insu wal džinnu ala i jenfa'uke bi še'in, le jenfa'uke bi še'in illa kad ketebehu Allahu lek. Znaj kada bi se i džini i ljudi ujedinili da ti kakvo dobro priušte ne mogu ako Allah nije tako odredio. Ili suprotno od toga, volini štema'u, ala i jenfa'uke bi še'in, لَيَدُرُّكَ بِشَيْهِنْ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ Ili kada bi se svi čini, svi ljudi, ovo mora biti vjera muslimana. I onda taj rahat biše I tome je široko. I taj je pun optimizma. Kada bi se svi čini ljudi okupili, da ti kakvo zlo urade, ne mogu ako to Allah nije odredio. I mi moramo vjerati vjerovati da je ovo ovako. I zato mi kažemo la haula wala kuvata illa billah. Nema moći niti snage, sva snaga i moće kod Allaha Đelešanu. Znači ti ne možeš dihnuti bez Allahove dozvole. A kamo li nekome nauditi bez Allahovog odobrenja? Ovo je vjera vjernika i zato se vjernici oslanjaju na Allaha subhanahu wa ta'ala a nevijenici na drvlje, na kamenje i na lažna osiguranja i oni je koji puno lažu i petljaju. U ovim danima je vraćao najbolji dan u godini. Je ovom je Arafe, dan Arefata, kada najviše šeitan bude ponižen u godini i kada Allah subhanahu wa ta'ala na tom danu najviše ljudski vratova oslobodi od vatre. Pa je zato veliki izazov I zato je osunjeta da postimo deveti dan. Je on bi Arafe, deveti dan Zulhidžeta, da bi imali nagradu opraštanja grijeha u prošloj godini. Zato iskoristimo priliku, u ovim danima pojačajmo i badete. I živimo i mi kao da smo na hađu. Ne moramo se držati onih normi, nismo u ihramima. I mnoge su nam stvari dozvoljene koje hađijama nisu. Nisu ali pokušajmo da doživimo taj ambijent i da ovu sezonu što bolje ahiretski unovčimo i u ahiretski rusak što više dobrih dijela stavimo. Draga moja braćo, ne mogu, a da se ne osvrnem na ove događaje koji nas okružuju. Naime, vi vidite da se ovih dana vodi jedan specijalni rat koji je direktno usmjeren na one ljude koji se pripisuju islamu. Sad ko je musliman, ko nije musliman, to je druga priča i drugi par opanaka. Ali oni ljudi koji se pripisuju islamu i tamo će negdje staviti da su muslimani i da im je nacija Bošnjak i da im je jezik bosanski i to tako treba ko kaže da ne treba pitaj Srbina i Hrvata. Hoće li jedan Srbin, pa ako ne zna biti pametan, onda gledaj šta tvoj neprijatelj radi, pa ti njemu kontriraj. Da ti ne bi ponovo zamka došla. Znači, ovih dana se vodi jedan politički rat protiv ove populacije ljudi. Neće ni jedan Srbin ni Hrvat pogriješiti olovkom i napisati tamo negdje gdje treba napisati Srbin da on napiše musliman. Ili da napiše bosanac ili hercegovac. On dobro zna olovku da drži. Ko će uglavnom griješiti? Griješit će ovi ljudi koji nose islamska imena, koji ti isti Srbi Hrvati opet pripremaju da novi kurbani budu. Oni će se olovkom znat potpisati, ali pogrešno. Pa će jedni pod naciju staviti musliman. Sad ovdje ispadaše neki posebni muslimani, a on će tek treba svoj islam dokazivati. I vi dobro znate na koga ja ovdje ludiram. A oni će kulturni ljudi iz ovih velikih gradova često se potpisivati da su bosanci. Oni tamo da su hercegovici, bit će Jugoslovena, bit razni opcija, a šta je ovaj politički rad, šta on ima za cilj? Da mi sebe orovkom uništimo. Pošto nas nisu mogli uništiti oružjem, i to svjedoči svako ovo drvo, i svaki insan, i svaki insek, i svaki hajvan, Allah je tako dao, nije to zbog naše dobrote, To je samo Allahova mudrost da nam dadne još jednu šansu da se Allahu vratimo. Pa zato ja i koristim ovu priliku. Jer je 5 do 12, ako nije već 12 i prošlo, da kažem poruku narodu koji se za islam veže ili koji se pripisiva da je od muslimana dobro povedite računa. Ne budite zbunjeni Ne budite prevareni. Znajte da vaše komšije neće nikakvu Bosnu. Subhanallah, kao da ime Bosna problem. Pa Bosna se je zvala Bosnom kada nikako islama ovde nije bilo. I nikome to nije smetalo. Morat će oni dole iz Doboja i onu rijeku ime joj promijenuti. Jer ona teče je baš kroz Doboj. Ali ovdje se obraćam našem narodu, pa kaže O narode naš, o narode moj, vratite se Allahu Đerlešanu, pokajte se o svoji grijeha, budite vjernici, budite i vežite se za Allahovo uže, pa vam niko neće moći slavu po cijeno prodati. A i ovih pet minuta povedite računa Jel vi polako potpaljujete nešto što se zove da nas ovdje nema? Jel ste i vi dio oni koji su dali svoj glas da se ipak mi ovdje održimo i da bude islama, a bit će ga inšallah za Allahu pomoć pod uvjetom? Niko ne smije da garantuje da će ovdje biti slama do sudnjega dana kao što neki se provaljuju, osim pod uvjetom A to je da nas Allah pomogne. Ako nas Allah ne pomogne, pa Španija je bila puno uređenija i puno bogatija i puno, puno prostranija od ove napačene Bosne koju niko neće. Nećemo je ni mi, jer neće biti samo onoga momenta kada bude Allah Đalešanuhu dao da bude, a bit će ako bude ljudi koji veličuju Allaha Đalešanuhu. Pa onoga momenta kada nestane spominjanja Allaha Đalešanuhu i obožavanja Allaha, Allah će da da bude kjavetski dan i da sve nestane, samo će Allah ostati. Zato, draga moja braćo, i mi smo dio ovoga naroda, pa iskoristimo priliku da ne damo ni sebi ni drugima da budemo zbunjeni. Ovo je rat politički koji se u prevodu zove laganje i petljanje, Želi se jednostavno nama kasnije gazati Turci prema Turskoj ako doživite i živi da tamo stignete. Nije ovo vaše i vi nemate pravo na ovo ovdje, ovo pripada ovim zapadnjacima ili ovima vamo s naše lijeve strane, istočnjacima. Međutim, ako budemo iskreni i ako se budemo Allahu obraćali i ako budemo iskreni dove upučivali jen kalibu sihru ale saher, okrenut će se ponovo sihr na sihr bazi. Mnogo puta se ispredgarilo na ovim prostorima, a uvijek je bilo jednako da nas nestane, pa je Allah Đelešanu samo svjetlo povećavao. Pa molim ga subhanahu wa ta'ala, sa ovoga veličanstvenog mjesta, u ovom najodabranijem danu hefti koji se Jomi džum'a zove, da Allah subhanahu wa ta'ala raskarika spletke nevijenika Srba i Hrvata, i njihovi saveznika koji nam samo daju lažne osmijehe kako su nam prijatelji, a Kur'an kaže da su nam jedni, drugi, peti, deseti pravi neprijatelji. Još nam Kur'an kaže ha entum tuhibbunehum wala yuhibbunekum. Eto vi ni volite, oni vas nikad neće voljeti. Volen tal da anke jehudu, volen nasara, حتى تتبع ملتهم nikad za nikad i nikad ni židovi ni kršćani s vama neće biti zadovoljni dok vjeru njihovu ne primite aqulu qawli hada wastaghfir li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin fastaghfiruhu الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Mi se vraćamo u našem serijalu gdje govorimo kako je ratovao najbolji ratnik svih vremena Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kako bi se mi odgojili i isto tako za Resulom sallallahu alaihi veseleme sad islam sprovodili, pa kad i ova opcija dođe da kažem budemo normalni ljudi, a ne kao kauboj ili indijanci ili ovi ovamo prljavi četnici, nego da budemo istinski boci koji tako otvaraju oči drugim ljudima i da nađu mjesta u islamu. Gledam neki dan jednom klipu kako je jedan japanski novinar došao da snimi šta se dešava u Siriji, pa je bio sa jednom od ketiba, znači jednom od jedinica muđahida na Allahom putu i nije ga niko silom, nije ga niko puškom, nije ga niko palicom iz njegove vjere izgonio, a u islamu gonio. Nego je on sam, iako je on mušnik, koji potiče iz Japana, koji obožavaju kipove, Mitsubishi-a, Toyota, Yamaha i ostala božanstva Nisana došao i samo zbog toga što je vidio kako mu džahid ratuje na Allahovom putu, do koje granice ide pravda, da tu nema silovanja, da tu nema na zarobljenicima, da tu nema krađe i otimačine, da je tu prava, bratska atmosfera i ljubav među vjernicima, nije mu trebalo puno objašnjavati. Sam je samovoljno šehadet izgovorio i postao jedan od novih muđahida na Allahom putu. Pogledajte od novinara koji je možda skakao u vruća, vruće teritorije da bi neku scenu snimio, da bi pare neke dobio i da bi se proslavio, ali evo, alhamdulillah, on se proslavio na najbolji način, postao muđahid na Allahom putu. Da je to Japan znao, nikad ga poslao ne bi. Ali Allah radi šta hoće i Allahovo svjetlo niko utrnuti ne može. Tako Resul sallallahu alaihi wa sallame, nakon Uhuda, ništa se nije promijenilo. Opet neprijatelji, neprijatelji, munafici, munafici, a vjernici, vjernici. Došla jedna delegacija iz jednog mjesta, pa su zatražili od Resula sallallahu alaihi wa sallame, da im pošalje karije da im pošalje učene ljude, hafize, da jedan određen narod podučavaju Koranu, to jeste propisima Islama. Pa je Resul sallallahu alaihi ve selleme odabrao 70 ensarija, karija, hafiza, učeni ljudi i poslao je tom narodu. Međutim, spletkaroši na čelu sa židovima i njihovi saveznici, munafici, su pripremili jednu veliku zavjeru. Napravili su zamku ovim ljudima, ovim budućim šehidima i sve ih do jednog pobili. Pa je Resul sallallahu alaihi ve selleme dobio u objavi da se ovo desilo. Pa poslušajte šta je rekao Resul sallallahu alaihi ve selleme. Popeo se na mirben i rekao Ihvanukom kad kutilu وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا Rekao je Resul sallallahu alaihi ve selleme, vaša braća su poubijana. Ubili su davetsku karavanu, koji su u tom padanju kao šehidi rekli gospodaru naš, o ovome slučaju obavijesti Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Evo mi te gospodaru srećemo i mi smo s tobom zadovoljni, a budi i ti sa nama zadovoljan. Pa je ovo uznemirilo ashave, uznemirilo Rasula sallallahu alaihi wa sallam, o ovome događaju nemamo sad puno vremena da pričamo, glavnom Resul sallallahu alaihi ve sellem je mjesec dana dobio protiv kolovođa ovoga zla. Spominjao je na kunu dobiotu da je došlo pravilo kod islamskih imama, kod fakiha, da kada se ištetetil umur, kada se stvari iskompliciraju, da imami u mihrabu na svim namazima kunu dovu čine zajedno sa muktedijama, da voli Allaha Đerlešanu da popravi stanje i da pomogne islami muslimane. Pa je tako Resul sallallahu alaihi veseleme i radio. Međutim, spredgaši, munafici i njihovi najveći savjeznici, židovi, pored toga što se to desilo, pripremaju dva atentata da ubiju Allahova poslanika sallallahu alaihi veseleme. Pa prvi put pripremili su preko 30 ljudi koji su držali tajno noževe, a Resul Ali Sram je trebao da dođe kod da nešto dogovore oko plaćanja fidije dvojci ljudi. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao Resula sallallahu alaihi veseleme da im taj kukaviški plan propadne. A onda su drugi put isto tako Resula sallallahu alaihi veseleme zovnili na jedan razgovor a jednog židova poslali da baci golemi kamen na njega i da tako ubija Allahova poslanika sallallahu alaihi ve selleme. Međutim, Resul sallallahu alaihi ve selleme je bio obaviješten i ovome slučaju. Pa im je onda dao po jednom rivajetu šest dana, a po drugom rivajetu 15 dana da sve ostave u tom mjestu i da se pokupe i da odu odatle. Međutim, njihovi savjesnici, munatici, kažu ne. Kućete vi svojih kuća, vi ste Benulabir, posebno židovsko pleme koje je bogato do kraja. Kućete vi sa tolikim imetkom, ne može vama Muhammed ništa. A i mi smo da znate tu, mi smo starosjedljivci, mi znamo dobro svaki čošak Medine i mi ćemo vas pomoći i neće vam se ništa desiti. Uglavnom u nabici uvijek lažu i petljaju, a vidjet ćemo kasnije šta se od njih dešava. Draga moja braćo, kazali smo prošli put da su židovi proklete. Prokleo je Allah subhanahu wa ta'ala. I oni su prokleteni do sudnjega dana. I bit će na kraju do temelja uništeni neće nastupiti sudnji dan, a da ostane jedan židov na zemlji. To su riječi Rasula sallallahu alaihi wa sallame. Mi ništa nismo izmislili. Tako obilježi ima muslim. Ako ne, veri, ne vjeruje, neka provjeri. Pa i Allah subhanahu wa ta'ala između ostalo kaznio da židovi imaju jedno svojstvo koje nema ni jedan drugi narod. A to je da sami sebi kuće rušili. Nećeš na čovjeka. Ne znam kako da se naljuti i ne znam kakvu huju da doživi, da sam sebi kuću ruši. Ovo samo može biti veliki bijes ljudi koji samo im se dani odbrojavaju da budu do temelja pokupljeni sa ovoga dunjavka. Pa je Resul sallallahu alaihi ve sallam okružio. Pa su oni počeli da ruše svoje kuće iznutra, a i muslimani su to radili, radili svana. I nisu nikako skontali i nis, bili su ubijeđeni da im se ništa ne može, ali su imali, Venu Nobir je braću imao ogromne ograde oko svojih kuća u tvrđevine, pa su mislili da nema šanse da Resul sallallahu alaihi wa sallame sa malom vojskom i odatle istjera i pošalje i jedne u zemlju, a jedne na Benu Kurezu, a jedne prema Šamu. Pa kaže uzvišeni u suri Al-Haš opisujući ovaj događaj. Kaže, فَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْفَ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ رُعُمْ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمُ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِ الْأَلْبَابِ Pa im je Allah dao da im kazna dođe odakle se nikako nisu mogli nadati. I u njihova srca strah ubacio. Braćo, strah kad dođe, nema utvrđe, nema utvrde, nema utvrđenja da tu čovjek ostaje miran, izlazi na površinu. Bio je Gaddafi negdje u pećini, ali je morao izaći. Allah kad ubaci strah, onda svaki vojnik diže ruke, izlazi svoje ili pećine, ili svog tranšeja i mora se predati. Juhribune bujutem bi ejdihim u ejdil mu'minim, rušeći svoje kuće svojim rukama i rukama vjednika, fa'tabiru ja ulil absar a vi izvucite pouku ovi koji ste razumom obdarili pa je Allah Đelešanu dao da su bili poraženi Allah im ubacio strah i tako su bili poraženi nisu samo tu poraženi oni su mnogi otišli za Šam a evo kad smo ko Šama jedna radosna vijest opet ne pričamo viceve sa baš čaršije, nego hadise Resula sallallahu alaihi ve selleme, a hadis je o sahihu džamija kod imama Ahmeda u njegovom musnedu, gdje kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme, a nebi darda radijallahu ta'ala anhu, ani nebi sallallahu alaihi ve selleme kal, fustatul muslimine jevmel melhameti l-kubra, bi ardin yuqalu leha al-ghuta, fiha medinatu yuqalu leha dimešku. Hajru menazili al muslimine jevmi idin. Kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme kako prilasi Ebu Darda radijallahu ta'ala anhu. Najsigurnije mjesto ili okupljanje vjernika pred velike događaje bi elbin yukalu leha al gupa u zemlju koja se zove al gupa. Gupa je, draga moja braćo, najzeleniji dio Damaska. To je istočni dio Damaska, koji je svet po ovim riječima Resula sallallahu alaihi ve selleme. I tamo su črste korijene udarila braća muđahidi koji su ovih dana osnovali novu vojsku koja se zove Džajšul Islam koju predvodi jedan od mojih šehova bi fadlillahi azza wa džel koji, a njegov babo stvari moj šeh, ali on je sada i on je magistar, pa vidite kako mogao šta od njega naučiti. Pa je Allah počastio da su ovi mladići ujedinili 40. kusur pokreta ili jedinica koje su se stavile pod zastavu vojske Islama. I ovo je radosna vijest. I pogledajte, ovo je nama još jedan dokaz da neće puno ostati židovima prostora da se u Šamu šepure. A vi znate da je Palestina sastavni dio Šama. A o tome ćemo jedne prilike posebno govoriti. Druga pouka iz obračunavanja sa Benu Nadir, pouka o munaficima. Munafici, draga moja braćo, uvijek u svom ruhu, uvijek lažu i petljaju i svoje saveznike na cjedilu ostavljaju. Oni su kukavice, a onda njihovi predvodnici su prednjača u tom kukavičluku. Pa poslušajte šta Allah uzvišeni o ovome događaju kaže. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا مطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون Kaže uzvišeni, zar ti nisi vidio one koji nafaku, koji su pravi munafici, يقولون لإخوانهم govore svojoj braći الذين كفروا من أهل الكتاب koji su nevjernici, to jeste židovi od ehlu kitaba, la inu hrištu me nahruđen nemakom. Ako vi izađete i budete se borili, mi ćemo tu, mi smo tu da se borimo s vama. Vola nutija fikum ehaden ebeda. Nemojte misliti da ćemo mi biti pokorni Allahom poslaniku, ali salatu wasalam. وَيْقُوتِلْتُمَ نَنْصُرَنَّكُمْ Ako se ne budete borili, mi ćemo vas sigurno pomoći. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ Allah svjedoči da oni ovo samo lažu. La idu uhriđu la jahruđu namahom. A ako oni izađu, oni ne bi nikad izašli sa njim, sa njima. U in kutilu la jahsulunahom. Ako bi se o, ako se ovi izašli se bore, oni nisu pomoć pomogli. U in nasaruhum le volun el adbara thumme la jusarun. A kada dođe prava bitka, onda oni zadnice okreću i ostave ove bez pomoći. Tako se upravo desilo sa Benom Nedijelom. Munafici su samo potkvali dobro za razvijanje, a onda se izvukli, pa su židovi dobro pasovali. Ne znam kad će više jednom židovi odlučiti da se munaficima jednom revanširaju, da ostave vjernike na miru. Treća povuka iz ovoga okruženja i ove bitke jeste jedan posebno ratni plijen koji se Fejl zove. Naime, ova vrsta plijena je kada nevjernici ne daju velike otpore. Ovdje nije bilo neke borbi. Ovdje Allah Đelešanu poslao strah i oni su juhribune bujutehom bi ejdihim porušili svoje kuće svojim rukama po bi ejdil mu'minin. Mu'mini su isto tako im pomogli u tvoj baušteli i pobjegli su. Ostavili su svega i svačega. Vi znate da su židovi najškrtije stvorjeni. Oni znači samo da je njima Pa možete pretpostaviti šta je tu svega bilo. Ovakav vid ratnog plijena, draga moja braćo, ako niste znali, isključivo pripada vojskovođi, halifi, vladar, u ovome slučaju Resulu sallallahu alaihi ve sellem. Pa je Resul sallallahu alaihi ve selleme okupio muhađire i njima dijelio. Samo je dvojci Ensarija nešto dao zato što je neko kazao da su oni jako u nezavidnom položaju, da su pokareva. Pogledajte, draga moje braće, odgojeni Ensarija. Niko tu nije došao pa rekao Allaho poslaniće, pa šta ovo sad znači, pa ti nama pred očima, to bi bio kufan, oni su to dobro znali. I voljeli su svoju braću, pošto ćemo kasnije o tome malo kazati, bili su zadovoljni sa ovakvim postupkom. A Resul sallallahu alaihi ve selleme je ovo dijelio i mnogo ovoga imetka za naredne bitke ostavljao da bi se protiv, znači, nevjenika mogao kvalitetno boriti. U ovome okruženju jedan način ratovanja koga je dozvolio islam, dozvola, dozvola paljenja i odkidanja stavala. Naime, Benu Nobir je bio okružen velikim bustanima, velikim baštama u koje su bile velike plantaže, palmi i ostali drveća. Pa im nije lako bilo iz te strane priči, pa su ashabi određena stabla od palmi i drugi stabala odkidali, a jedne su, jedne su palili. Pa ima muslim u svog sahihu stavio poglavlju u kome kaže babun dževazu kapul ešđar ešđaru kufar o tahrikihar poglavlje o dozvoljenosti odkidanje drveća nevijednika i paljenje isti. Znači u borbi i ovo je dozvoljeno ako se ne može drugačije do nevijednika i njihovog kufra doći. I na kraju pouka sa Benuna bila velika ljubav Ensarija i Muhađira. Ovo treba današnjem umetu Ovo će preporoditi ummet ako budemo samo proučavali, čitali kakva je ljubav bila između Ensarija i Muhađira, onda nam neće biti teško da zaključimo zašto je Allah subhanahu wa ta'ala pomagao ovu skupinu i zašto su oni najbolja generacija. وَالَّذِينَ تَبَوُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ قُلُوبِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ humul muflihun. Kaže uzvišeni, oni koji su Medinu, koja je Medina imana, za svoje prebivalište izabrali, u svojim srcima imaju veliku ljubav prema muhađirima. I u svojim dušama nemaju prsima nikakve tegobe zbog ove podjele o kojoj smo malo prije kazali. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا naprotiv daju prednost, prednost svojoj braći muhađirima, a i oni su sami za to potrebni. Ome juka šuha nefsihi fa ulajke muflihun, ako se sačuva od onih opaki bolesti, pole zavidnosti, bolest znači nadvetljivosti, e, škrtosti i tome slično, taj se spasio. Pa su se sarije spasile. Dali su prednost, prednost svojoj braći muhađirima, pa i Allah subhanahu wa ta'ala pohvalio ovim riječima. I ne samo to, وَلَّذِينَ جَاهُ مِنْ بَادِهِمْ Oni koji dolaze posle njih, znači posle muhađira, يَقُولُونَ رَبَّنَا مْفِرْ لَنَا وَلِيْهُوَانِنَا الَّذِينَ سَبَكُونَ بِالْإِيمَانِ Rekli su gospodaru, oprosti nama, i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla. Oni prije primili islam u Mekki. Evo i nam Allah dao priliku. Sve je to dobro. Ora težal fi kulubina gille lilledina amenu. I ne daj da u našim srcima poraste bilo kakav gil. A gil je jedna riječ, draga moja braćo, za sve opake srčane bolesti. Rabbena inneke raufur rahim. A ti si gospodar onaj koji si raufur rahim. Ti si milosti. Ti si pravi prijatelj. Ti si onaj koji ćeš nas odgojiti da nam se taj hil u našim srcima ne desi. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da iz ratovanja Rasula sallallahu alaihi wa selleme i ovoga pohoda na Benu Nadir izvučemo velike pouke da znamo da ova zemlja ima najveće povodnike svi belaja, to su židovi. I ne nemojte misliti i za onoga što je bilo ovdje i što se priprema u budućnosti da opet sinovi krmača i majmuna ne stoji. Evo pogledajte Bosnu, zad nije podijeljena princip Palestini. Imamo i zapadnu obalu, imamo i gazu, imamo i distrikt. Imamo, znači, zemlju koja 50 godina ne može biti priznata. Oni nemaju pravo na život. Svi ostali imaju pravo. I to pred očima čitava svijeta, međunarodne zajednice, u razjedinjeni naroda. Oni nemaju pravo da imaju, kako oni kažu, deuletum bi džepi deulet. Oni nemaju pravo da imaju državu do države. A kamo da im se vrati njihovo pravo, da je to njihova država a da židovi trebaju sebi tražiti negdje drugo mjesta dok ne odu u Kaburistane. Zato molim Allaha tebareke wa ta'ala da znamo da su najveći neprijatelji slama židovi, a zatim nevjenici ostali. I sa njima Iblis dobro radi i on njih zaduživa da oni pokore dunjalu. I upravo je to danas na sceni. Zato molim Allaha tebareke wa ta'ala da se oslobodimo kanđi bilo koga i da robujemo samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha dželle Đerlešanuhu da ubrza pomoć pobjedu muslimanima da se god bore za din, da sačuva naš biološki opstanak u novim prostorima, da otvori srce bošnjaka, da se vrate ila ila l'islami redden džemira, na najljepši način da se povrate islamu, da bježe Allahu, da bježe Kur'anu, da se uhvate za Allahovo uže, da podignu glavu ponosno, kao što su njihovi pradjedovi kada su osmalili, kada su ostavili nas osmalije ovdje, a ostrugali navalili. Tada je otpjevana sabljom mojih pradjedova, bit će muke oko Banja Luke i bilo je, i nisu se ostrugali dobro mogli oporaviti. Dok isto tako židoje munafike nisu u našim redovima našli. I opet su ih našli. Zato molim Allaha te barek evo ta'ala da i naše opredjeljenje kada kažemo i zapišemo da, da smo musliman, da to imamo pokriće kod Allaha Đerlešanu. Lako je zapisati, ali treba i za toga stati. Nije musliman onaj samo ko kaže da je musliman, nego je musliman onaj ko ima pokriće da je musliman ako bude musliman kako treba. Zato Allah Đalešanu kaže i sa ovim riječima, završavam, Ja eyuhal ladina amanu taku Allahe haqqa tukatihi, wa la temutunna illa wa antum muslimun. O vjernici, pa nek svak sebi postavi pitanje šta je on, jel vjernik ima li pokriće za iman? Bojte se Allaha Đalešanuhu, istinski kako se treba bojati i nemojte da umrete osim kao pravi muslimani. Pravi musliman je onaj s kojim je Allah zadovoljan. Vidjeli ste ove šehide kada su pali, koji kažu gospodaru, obavijesti naše poslanika, sallallahu alaihi ve selleme, gospodaru, mi smo zadovoljni s tobom, budi ti zadovoljna sa nama, to je to, vola tamo tunna illa wa entu muslimun, nemojte umrijeti osim kao pravi muslimani.